Urriak bi gaur aste azkena da eta uberrion albistegia duzue eh, berriozar erratiaren albiste mankizuna. Txolin ludoteka berriro martzan. Bai Xabi, ludotekako udal zerbitzua martxan izango dugu berriro ere atzo ospatu zen kurtsoa hasierako jaia, joku animazio eta askaria zalaitutakoa zuzenki jai ospakizunean hogeita maharra aur parte hartu zuten, kamira izeneko kooperatiba izango da zerbitzua hau gestionatuko duena. Aurten aldaketak egon dira ordutegina ezkotetan doaineko zerbitzua izateari utzi dio ludotekak orain boste euro pagatu barko da iruila betero ordutegiei erreparatuz, bostez, lau egunez, zirekita gongo da ludoteka astelenetik, hostegunera, arratsaldeko bostetatik zazpeterriak bitarteko ordutegian, ludoteka eguzki plazan kokatua dugu eta zerbitzu elebiduna eskaintzen du, iru ubebikoitza.eguzkiplaza.neten ludotekako ordutegiak eta erabilerarako baldintzak kontsultatu daitezke. Txolin ludotekaren ardura aduna den, nahiara, iberoren hitzak entzun gai. Esan bezala hori kuota txiki bat eh, izango da. E, bost euro ordaindu beharko dira hiru hilabete bakoitzeko. Mhm. Hau da urte osoa egon izkero, ezkero posama bost. Mhm. Eh, diru hori noski e, egingo ditugun jardueretarako eta materialentzako erabiliko dugu. Bai? Orduan, zer egin behar du aur batek? Bueno, hobesan da, zer egin behar du guraso batek bere aurra ludotekara eramateko ba, urriaren bitik amarrera bitartean izen ematepea izango da, ordu ludotekara joan behar du, mhm. hm, bai. bai? eta, eta bueno, ta hor eh, esango diogu bete behar dituen papertxoak eta hori guztia. bai? e, gaur joatea zaparte, bai? festaz gozatzera, bai? pues, bi hartik aurrera eta amar, urriaren amarra bitartean, horra orraio, mhm. eta eta hor esplikatuko dugu nola egin behar guztia. Erresi erresi izango da. Mm -hmm. Gaur goizeko amaiketan osasun publikoaren aldeko konzentrazioa eginen da. Murrizketa ekonomikoen aurka, baita langileriko puruan ematen ari diren murrizketen aurka kontzentratuko dira. Osasunetxeko langileak, osasun zerbitzuetako erabiltzaileak agerra ikotzen konbitea luzatu dute. Euskara teknikariak ordezkatu asmoz kontratazioen zerrenda sortzeko deialdia Berriozarko alkateak eren egun onartu zuen kontratazio zerrenda egitearen proposamena. Deialdiaren oinarriak ezagutzeko edo informazio gehiagorako irubebikoitza.berriozar.es Artelantxo artizau tailerrak gaur hasiko dira. Lantxotegi elkartearen lokaletan leko artea hogeita bian egiten diren arte lantxotailerrak, gaur arratsaldeko bostetan hasiko dira tailerren iraupena bi ordukoa izanik. Informazio gehiago behatze lau zortzi hogeita mar 0 bi hogeita telefonoan. Eta berriozarko liburutegiko irakurle klubak eh, Sofi Oksanenenen eh, purga liburua ah, aurkeratu zuten eh, solasteko. Berriozarko liburutegiko irakurle klua atzokoan jarri zen martxan, arratxeleko zazpitarretan elkartu ziren purga liburuaren inguruan solasteko. Mendialdea guraso elkartea ezkaba mendiko gotorlekuraino igoko da. Ezkabako gotorlekuraino joango dira bai gande honetan goizeko amarretan lantzeluze pilotalekutik abiatuko dira. Berrio zarko errezarra doan bide hartuko dute lehenik eta hilerriaren ingurutan dagoen bide batetik hasiko dira mendian gora egiten pinudian barna igoko, igoko dira batik bat azken txampan pinudien baso berritze bat zeharkatu ondoren Alfonso Amadigarrena gotorlekuaren sarrerako zela egunera helduko dira. Kirolaz mintzatzeko momentu aldu zaigu, e, berrezarko mendizaleak e, berriain mendira egoko dira. Mila laren dalaroita mairu metro dituen beriain mendia egoku dute bai. Mendien lagunak elkarteko kide direnak unanutik ez, goinitik hasiko dira mendian gora egiten bilbidean, Euskal Herriko erdigune geografikoarekin topo egingo dute. Bentian goian, sandonato baseliza ikusiko dute azkenik, bereainera antolaturiko ateraldia, egun osoko ateraldia izango da, urriaren seian, igandearekin goizeko bederatzetan aterako dira berriozarko eguzki plazatik, ateraldia hoa antolatu duen Javier Randuezaren itzak entzun gai. La próxima excursión tenemos a, a la ermita de Goñi para subir al monte Beriain, que está en la ermita de San Donato. Ahí. Entonces esto lo hacemos para todo el día, puesto que al salir a las 9 de la mañana y tener que andar pues, unas 5 horas o 5 y pico entre ida y vuelta, la subida desde Goñi pues es una subida sin grandes niveles es un poco larga. Pasaremos por el centro de Euskal Herria, que está ahí en la, en Sierra San Donato. Sí. Está ahí muy bien. Es un sitio que lo han puesto hace unos pocos años. Ah. Y está todo. Es unos círculos de piedras y luego han puesto un monolito en, medio y siento diciendo que por el GPS que eso es el centro de Escarrería. Eta e, guraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio iragarpenak eh, garazi? Bueno, ba, Xabez, zerua odeitxu izango dugula tarteka, oso odeitxu lehen orduetan. Goizean bereziki lehen orduetan, zaparra da txikiak. Horain bertan lehioratzen magara ikuste ditugu zaparradak. Ego mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da, bolada gogorrekin zeharo. Ta temperatura idiago kionez, maksimoak gutxi edo nahikoa igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun ponto edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.